koliko godina su neki uvijek. Neki 12, neki 15, neki 7, neki 8. I još kod sebe dađibe koji su javni nisu ispuni. I onda očekujemo malo pomoć i Očekujemo da će nas Allah te bareke od pomoć. Očekujemo da ćemo ući u džennet. Očekujemo da ćemo ući u džennet bez polaganja računa. Očekujemo da ćemo, da ćemo izvjeći kaburski azab. Očekujemo da ćemo na sudnjem danu da nećemo imati straha. Da ćemo biti u vladu arša. pokajte se, nemojte naginjati prema onima koji čine zulom, kada mese komunar, da ne bi i vas vatra dohvatila. Nemojte se na njiha oslanjati, nemojte njima naginjati, pa da i vas ne bi dohvatila. Zašto ovo posebno što Zato što imamo danas skupine koji naginju onima koji čine zulom. I neće ovoj dan našteti nikakva svašta. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjetskih ili Posjetite nas www.palta.com Soba put, uvijen soba put.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 Koga on Đelešanu na pravi put uputi, taj je od upućenih. A koga on subhane svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim najbolji govor je Allahov govor. A najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po ovaj din jesu novotarije jer svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Allahu dželle šanu se utičemo od džahennemske vatre. Hvala Allahu te bareke na uputi. Hvala uzvišenom te bareke na mnogobrojnim blagodatima. Savjetujem, nasihatim sebe i vas na bogobojaznost prema Allahu te bareke Da se Allaha te bareke istinski bojimo. Da njega obožavamo, da njega slavimo, da njemu i badet činimo da se njegovih naredbi držimo i da se njegovih zabrana klonimo. Kako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, bojte se Allaha gdje god možete. Bojte se Allaha gdje god bili, gdje god bili, gdje god da se nalazili, bojte se Allaha. I poslije, do, poslije lošeg djela učini dobro djelo koje će ga izbrisati. Poslije lošeg djela učini dobro djelo koje će ga izbrisati. Draga moja braćo, danas inša Allahu Teala govorit ćemo o jednom majetu koji je nama vrlo dobro poznat, a kojeg nikog od nas ne ostavlja ravnodušnim. Onoga koji imalo hoće da se drži ove vjere i onoga koji imalo hoće da slijedi pravi put, da slijedi put poslanika, da slijedi put onih koji su bili prije nas. Kaže Allah te الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا O vi koji vjerujete. Allah te tebarek ve ta'ala nas doziva našim najdražim imenom. O vi koji vjerujete. Udhulu fi silmi kafe. Uđite u Allahu vjeru potom. Vala tetebiju hutuvati šeitan. I nemojte slijediti šeitanove stope. innehu lakum aduhum bin. On vam je, on vam je doista otvoreni neprijatelj. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Pa ako posrnete nakon što su vam došli jasni dokazi, ako nakon toga posrnete, tada znajte da je Allah moćni i mudri. Šta znači da je Allah moćni i mudri? Znajte da je Allah moćni i mudri. Znajte da će Allah te bare kao tala od njegove odmazne niko nije pobjegao. Znajte da Allah žestoko kažnjava. Nakon što su vam došli jasni dokazi, nakon što vam je došla uputa, ako se odmetnete od te upute, znajte da Allah moćni Nek vam to bude na umu. Nakon što su vam došli jasni dokazi, da se vratimo na prvi ajet koji smo spomenuli. Uduhulu Uđite u vjeru potpuno. Potpuno. I nemojte slijediti šeitanove stope. Zaista je šeitan u otvoren i neprijatelj. Adu mu bim. I nije Allah te barek je tala spomenuo ni za što drugo da nam je otvori neprijatelj za šeitan. Naš nefs jeste, kako se spominje u suri da puno navraća na zlo. Inne nefse le on puno naređuje zlo. Ali nije kao šeitan nije kao šetan, on nam je otvoreni neprijatelj. Zato insan mora kod sebe izgraditi osjećaj da si u stalnom sukobu sa šetanom. Non stop ti sasvo imaš šetana i moraš izgraditi osjećaj da si stalno u sukobu sa njim. I da izgradiš osjećaj da mu ne udovoljiš. Da ti bude mrsko da mu udovoljiš. To svaki od nas mora da, da osjeti. Udhulu u Uđite u u vjeru potpuno. Zašto danas baš o tome govorimo? Zato, draga moja braćo, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam činjenica je da je postepeno pozivao ljude u islam. I da je islam se po, od 23 godine se Kur'an objavljivo. Da je dala postepeno išla. I to je sunnet vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, to je pohval. Ali ima stvari kod kojih, kod kojih smo mnogi od nas krnjali. Toliko godina smo uvjeri. Mnogi od nas su toliko godina uvjeri. A još kod sebe nisu ispunili vađive kojima Allah te bare kod tala naređuje. A pa Allah te bare kod tala, ova imperativ, mi fisil Uđite. Znači, kod nas ne može tek tako da, da prođe. Da budemo tek tako ravnodušni. Kao da nismo ništa čuli. To je od našeg gospodara te bareke od tela. Uđite u u vjeru potpuno. Onako kako je objavljena. Onako kako vam se naređuje. Deset godina su neki uvjeri. Neki dvanaest, neki petnaest neki sedam, neki osam. A još kod sebe, vađibe koji su javni, nisu ispunjeni. I onda očekujemo Allahu pomoć i podršku. Očekujemo da će nas Allah tebare kao pomoć. Očekujemo da ćemo ući u džennet. Očekujemo da ćemo ući u džennet bez polaganja računa. Očekujemo da ćemo da ćemo izbjeći kaburski azab, očekujemo da ćemo na sudnjem danu, da nećemo imati straha, da ćemo biti u ladu arša. Pa koga blefamo, subhanallah, lade? Koga to mi zavaravamo? Koga to mi zavaravamo osim samog sebe? Nisi ispunio ono što ti Allah te bareke tala na naređuje. A očekuješ da ćeš ući u džennet bez polaganja računa. To će skupina koja će se probuditi, ustaće iz kabura. Allah te bare tala tada će ih oživiti. Pa će kreniti prema vratima dženneta. Pa će ih upitati čuvar dženneta. Kud vi pošli? Nije vam bilo suđenje, nije, nisu vam valgana djela, kud ste Pa ćemo spomenuti kuranski ajet da će oni koji budu strpljivi, da će ući u džennet bez polaganja računa. Pa, im on, pa, pa, će im onda reći uđite u džennet zato što ste trpjeli. Na čemu smo to mi trpjeli? I zašto mi nemamo kod sebe tih vađiba koji nam fali? Zato što se bojimo iskušenja. Zato što ćemo biti iskušani, a nismo strpljivi. Nismo kod sebe izgradili taj osjećaj strpljivosti. Nemamo strpljiv, nemamo sabora. Da trpimo na iskušenjima. Nemamo sabora da trpimo kad pozivamo Allahu te barek vjeru. Nemamo sabora kad nam se ljudi ismijavaju i kad nas se zijete. A kako kaže Ibn Taymin rahmetullahi alej, ova tri osobine moraju biti kod daji. Kod jednog daje koji poziva Allah te barek od ovo mora imati kod sebe, ovo se mora naći kod njega. Da bi dava bila uspješna. Ti moraš ustrajat, moraš saburat na ono što te, što te zadešava. Tek tada će tvoja dava dati ploda kada ljudi vide godine i godine i godine kako si ti ostao čvrst, stabilan, nisi se promijenio ni za dlaku. To je bolja dava, nek da mu svaki dan govoriš o islamu. Jer ti si mu dava, ti si mu primjer kako treba izgledati jedan musliman. Ti si mu primjer. Toliko godina tvoje srce koje je nestabilno, Znači ona je prevrtljivo. Ti si uz Allahovu pomoć učinio i, i, i dozvolom Allaha te bareke od tala si to srce ustabilio. Da bude čvrsto na njegovu vjeru. To srce si očistio da očistio si i ostavio si prostor, ušla u njega Allahova vjera. Ušlo u njega iman. Ušlo u njega čvrsto vjerovanje. Pa te Allah potomogu, pa si ostao dugo, dugo godina čest. E takvima će biti rečeno, Allah najbolje zna, uđite u džennet zato što ste trpjeli. Uđite u džennet zato što ste trpjeli. Allah te barike od otala, Isto tako nama dobro pozna taj. U suri Hud. Ajet koji je osjedio Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni nam kaže stekim kema umirte wa nem ta'de na'ke, wa la tatu ti idi pravim putem kao što ti se naređuje. Idi pravim putem kao što ti je naređeno. I nek tako postupe i vjernici uz tebe. I objesni ne budite. Nemoj da budite objesni. Innehu bima ta'melune basir. Jer on dobro vidi ono što vi radite. Uzvišeni te barike od dobro vidi ono što radite. Dalje uzvišeni te barike od tela kaže ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون I ne oslanjajte se, nemojte naginjati prema onima koji čine zulum. Fatemesekum nar, da ne bi i vas vatra dohvatila. Nemojte se na njiha oslanjati. Nemojte njima naginjati. pa da i ne bi dohvatila. Zašto ovo posebno ponavljam? Zato što imamo danas skupine koji naginju onima koji čine zulum. Naginju zulumčarima. Naginju onima koji čine širka. Allahu te bareke ve Naginju onima koji rade novotarije, naginju onima koji radi najteže novotarije. I očekuju Allahu pomoć. Allah kaže te mese komunar, pa da i vas ne dohvatila. Pa da i vas vatra ne I nemojte naginjati onima koji čine zulum, pa da i vas vatra pa A nemate vi mimo Allaha zaštitnika. Nemate vi mimo Allaha zaštitnika, zatim nećete biti popomognuti. Nema vam pomoći. Mimo Allaha te bari kao je. Pa zašto da prihvataš nekoga drugog za prijatelja? Zašto da prihvataš prijatelja zolomčara? Onoga koji čini najveći zulum. Inne širke la zulmun azim. <coughs> Zaista je širk. Najveći, ne, najveći zulum. I ti ga prihvataš kao svog prijatelja. Ti kod njega tražiš zaštitu. Da te oni zaštite. E takvi mala te vari katala. Kaže kad te se komunar. Pa da i vas vatra Dalje uzvišeni te tala kaže nakon ovog ka- ajeta kaže وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طرفي الن- طرفي طرفي النهار وزلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين i obavljaj molitvu, obavljaj namaz početkom i krajem dana i u prvim časovima noći dobra djela zaista poš- poništavaju rđeva to je pouka za one koji pouku žele. Zatim nakon toga uzvišen te barike tala kaže Wasbir fa inna Allahe la yudiju ežerel muhsenin i strplji budi Allah doista neće uskratiti nagradu onih koji dobra djela čini. Znači, nakon lošeg djela obavljaj molitvu Čini po- početkom i krajem dana. Obavljaj namaz, čini dobra djela. Zaista loša djela poništavaju dobra. Znači, dobra djela poništavaju loša. Allah. Zaista dobra djela poništavaju loša. To je pouka za onoga koji pouku hoće poniti. Pa molim Allah li barik tela da bude konti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Blago onome poziva na ovaj put. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim danom. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ponovo ćemo se vratiti na ajet koji smo prvo spomenuli, da nam ostane zarezano i da nam ostane uklesano, da to dobro upamtimo da dobro shvatimo taj ajet. Ja, vine amenu, udhulu fi silmi kjate. O vi koji vjerujete, uđite u Allahu vjeru potpuno. Uđite u Allahu vjeru potpuno. A kako se ulazi u Allahu vjeru? Allah te barike od nije ostavio ništa, a da nam nije to objasnio. Nije nam Allah te barike od ostavio da mi sami tražimo kako ćemo ući u Allahu vjeru. Dao nam je Allah te kao tela knjigu i dao nam je mudrost. Knjiga i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. To jest, to je ta mudrost. Mudrost je sunet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Hasan al Basri, upamtio sam 70 ashaba koji su učestvovali u bitki, bitci na Bedru. 70 ashaba koji su učestvovali u bici na Bedru. Da ste ih vidjeli, pomislili biste da su ludi. Da su luđaci. Da nisu normalni. A da su oni vas vidjeli. Pomislili biste, pomislili bi da ste šeitani prokleti. I da ne vjerujete u sudnji dan. Subhanallah. Subhanallah. Da su oni vas vidjeli, pomisli bi da ste šetani, da ne vjerujete u sudni dan. Kome to Hasan el Basri govori? Generaciji iza njega. bi tabinima govori. Subhanallah el Velika je pouka u tome, dragama braća. Šta je onda danas reći za naše stanje? Šta je onda danas reći za nas? Dokle smo mi dogurali? A nada nam je toliko duga i toliko ogromna. Toliko se nadamo. A našim djelima, a naša djela su tako sitna i tako mala i tako malena. Ovo nije poziv u pesimizam, naprotiv. Pesimizma nema u islamu. Ovo je samo sagledavanje naše situacije i da se moramo probuditi. Moramo se probuditi. Moramo shvatiti ovu vjeru onako kako je objavljena. I moramo slijediti sunet Rasula sallallahu wa To je pravi put, draga moja braća. Sunnet Resula sallallahu wa i praksa ashaba, to je pravi put. Žalosno je, draga moja braćo, da mnogi od nas nismo ustrojili sami sebe. Zatim nakon toga nismo ustrojili svoje porodice, nismo ustrojili svoju djecu. Pa naša djeca rade javne grijehe. Naša djeca čine javne grijehe, a mi hladnokrni, mirni. Nema kod nas nimano ljubomori. A Resul sallallahu alaihi wa kaže u džennet neće ući da, ući da Ko je taj? Onaj koji nije ljubomoran svoj porodicu. a hoćemo bez polaganja računa u džene. Hoćemo da budemo hlad vaša. A molim Allah te bari kotela da uđemo u džene bez polaganja računa. Molim Allah te bari kotela da nas pomogne da se popravimo. Molim Allah te bari kotela da nam uputa Rasula sallallahu alaihi wasallam bude dovoljno. Molim Allah te barike od da nam primjer onih koji su prije nas bili na dobru, bili na hajru bude dovoljna. Dovoljan. Molim Allah te barike od da nam se smiluje, da nam oprosti naše grijehe. Zaista on prašta i on je samilostan. Zaista je on milostiv. Prenosi se u jednoj predaji da kada je kada je faraon bio potopljen, da je Džibril alaihi selam pa Allah najbolje zna koliko je radostina predaja, da je Džibril selam trpao zemlju, uzimao zemlju i gurao usta, bojeći se da ne bi faraon izgovorio, da ne bi izgovorio šaharet pa da mu se Allah ne smije. Subhanallah. Jer je Džibril poznaje koliko je Allah te kod tela milosti. Gurao mu u usta, znači, zemlju, da ovaj ne bi izgovorio, da ne bi izgovorio šaharet. Najvećem silniku, koji je za sebe govorio da je Bog na uzu bila Pa pogledajte kolika je milost Allah Đelešanu. Ova milost koju govorimo Allah Želešanu ne smije kod nas da budemo labavi da se opustimo. Da nas to zavede. Ne, nego kod nas treba da, da shvatimo ko je naš gospodar. I da požurimo ka, ka njemu uzvišimo. Da se njemu uzvišimo približimo jer ljudi vole one koji im čine dobročinstvo. Pa Allah je najbolji dobročinitelj. Allah nam je najviše toga dao. Allah nam je dao najveće blagodati. Blagodati kojih mi mnogi nismo ni svjesni. Najveća blagodat je blagodat ove upute. Ovog dina, to je najveća blagodat. Pa molim Allah te da Allahu Đelešanuhu najbolje zahvali na toj blagodati da pozivamo i druge u tu blagodat i da nas učini ustrajnim na pravom putu. Preko ovo molim Allah te barike tala da oprosti imeni imama i postane dovaja Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sada. Soba put u Soba www.paltal.com soba put vjernika put vjernika za stanje islama i muslimana još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com Soba put, vjer, soba put, vjer. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istine soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom vjernika.